Malo ko od nas nije čuo za Suhejb Rumija. Isto tako mnogima nije jasno da Suhejb nije Rimljanin, iako nosi taj nadimak. On je čistokrvni Arap. Otac mu potiče iz arapskog plemena Numeir, a majka iz plemena Temim. Kako je Suhejb dobio nadimak Rumiji? Prije poslanstva Muhammeda salalah olih i veselnem, Sinan ibn Malik en Numeiri je bio postavljen od strane Rimljana za namjesnika starog grada Elubelete. Najdraže dijete bilo mu je ono koje nije imalo više od pet godina. Zvao ga je Suhejbom. Suhejbovo lice bilo blistavo, bio je plave kose, vrlo okretan, a iz njegovih očiju još tada mogla se naslučivati oštroumnost i plemenitost. Suhejb je bio vedar, veseo, živahan, dobrodušan. Unosio je radost u dušu svoga oca i oslobađao ga umora i briga koju bi zadobio na poslu. Jednog dana pošla je majka Suhejbova sa svojim malim sinom, Suhejbom, porodicom, i svojim slugama u jedno iračko selo u namiri da se odmori i oporavi. I dok je majka Suhejbova boravila u tom selu sa Suhejbom, jedan odred rimske vojske napao je na to selo. Ubili su stražara, opljačkali kuća i porobili ljude, a među porobljenim našao se i mali Suhejb. Ubrzo zatim, našao se Suhejib na jednoj od rimskih pijaca. Vrlo često je mijenjao gospodara kao i svi drugi robovi kojih je bilo vrlo mnogo po kućama rimskim. To često mijenjanje gospodara pomoglo je Suhejbu da upozna život Rimljana iznutra. Svojim očima je gledao šta se događalo u njihovim kućama od loših i nevaljalih dijela. Svojim ušima je slušao i očima gledao zulume i griješenja i zbog takvih ispada prezirao je i mrzio Rimljane. U sebi je govorio, ovu skupinu ljudi ne može ništa očistiti osim potopa. Iako je Suhejb odrastao u Vizantiji i formirao se među njima, te gotovo bio zaboravio arapski jezik, on nikada nije zaboravio svoje arapsko porijeklo, niti je zaboravio da je od sinova pustinje. Stalno je maštao o danu kada će se osloboditi od robstva i maštao je o povratku svom narodu. Još veća želja i nostalgija za svojim narodom javila se kada je čuo jednog od kršćanskih svećenika gdje kaže jednom od njegovih gospodara Primaklo se vrijeme u kome će se pojaviti poslanik iz arapskog poluostrva. Priznaće Isa sina Merjemina i taj novi poslanik će ljude vaditi iz tmine na svjetlo. Čuvši za tu novu vijest, Suhejb je prvu priliku iskoristio za bijeg iz ropstva svoga gospodara i pobjegao u Meku. Pošto je došao i nastanio se među Arapima, dali su mu ime Suhejb Rumiji zbog slaba jezika i zbog plave kose. Udružio se Suhejb s jednim od uglednih ljudi Mekke. Bio je to Abdullah ibn Džud'an i počeo se baviti trgovinom. Taj posao je uspješno obavljao i počeo se bogatiti. Ali Suhejba nisu zavele trgovina i velike zarade. Suhejb nije zaboravio riječi kršćanskog svećenika. Kad god bi se prisjetio tih riječi, Pitao bi se, kada će to biti? Suhejb ubrzo dobiva odgovor. Jednom prilikom Suhejb se vrati u Meku sa jednog od putovanja. Rečeno mu je da je Muhammed sallallahu alihi veselem dobio objavu i počeo pozivati ljude u vjeru u jednog Boga, postičući ih na pravednost i dobročinstvo, a zabranjujući im ružna je bestidna djela. Je li to onaj što ga zovu El Emin? Upitao je Suhejb. Rečeno mu je, da. Upitao je, gdje se on nalazi? Rečeno mu je, u kući El Erkam ibn Ebi El Erkam kod Safe, ali dobro se pazi da te ne vidi kod Kurejšija. Jer ako te tamo vide, svašta će s tobom uraditi. Ti si čovjek stranac, ne nemaš nikoga svoga da te štiti i brani. I pošao je Suhejb do kuće elerkama sa opreznošću, pa kad je došao do vrata, našao je Amara ibn Jasira. Njega je poznavao od prije. U početku je oklijevao mislijeći da li da mu priđe, a zatim mu se približio i pitao ga. Šta želiš, o Amare. A Amar je upitao njega, šta ti želiš? Odgovorio mu je Suhejb, želim da uđem kod ovog čovjeka, Muhammeda sallallahu alaihi veselem, i da čujem šta govori. Amar dodade, i ja to isto želim. Rekao mu je Suhejb, onda ćemo zajedno ući s Allahovim blagoslovom. Ušao je Suheib, sin Sinana, Rumija i Amar, sin Jasirov, kod Božijeg poslanika. Slušali su ga i ubrzo je bljesnulo svjetlo imana u njihovim srcima. Naprosto su se natjecali u tome ko će prvi pružiti ruku Božijem poslaniku i izgovoriti šehadet. Zadivljeni onim što su čuli, proveli su cijeli dan kod njega napajali su se njegovim savjetima i uživali u druženju s njim. Tek kad se spustila noć i ljudi se malo viđali na ulicama, izašli su od njega u noćnoj tmini. Obojca su te noći ponijeli svjetla u svojim srcima, što je bilo dovoljno da kasnije obasja cijeli dunjaluk. Ali i pored najveće opreznosti, Suhejba nisu mogle zaobići životne nedaće i iskušenja. Bio je mučen, zlostavljan zajedno sa Bilalom, Amarom, Sumejom i Hababom, zajedno sa desetinama drugih mumina. Podnosio je tešku kaznu, udarce Kurejšija. Udarali su ga nemilosrdno. Sve to podnio smireno i strpljivo, jer je znao da je put ka džennetu pun iskušenja, i neugodnosti. Pošto je dozvolio Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem hijđru u Medinu, odlučio se Suhejb da hijđru čini zajedno sa Allahovim poslanikom, ali su Kurejšije prozrele njegovu namjeru i spriječili su ga u tome. Pratili su ga Kurejšije tako da ih se nije mogao osloboditi, i uspjeti da ponese sa sobom zlato, srebro i drugo što je zaradio trgovinu. Nakon hijdre Allahovog poslanika i njegova druga Ebu Bekra, Suheb je stalno gledao priliku za hijdru, ali u tome nije uspio, jer su ga budno pratili i nije mu preostalo ništa drugo nego smisliti varku. U jednoj hladnoj noći Suheb je puno izlazio u klozet, da bi pomislili da ga boli stomak i dugo bi se zadržavao sve dok se oni ne bi vratili svojim kućama. Govorili su jedni drugima. Ne boj se za Zuhejba, njega su lat i uzat zaposlili njegovim stomakom, a zatim su legli u svoje postelje i zaspali. Izvukao se Suhejv od njih, i krenuo u bijeg prema Medini. Nije mnogo prošlo od kako je Suhejb napustio Meku, a njegovi čuvari su primijetili da nema Suhejba. Trgali su se isna preplašeni. Pojahali su svoje brze konje i požurili za njim. Brzo su ga sustigli. I pošto ih je Suhej primijetio, popeo se na jedno uzvišenje, izvukao strijelu, i nategao je, okrenuvši je prema njima govoreći im. O kurejšije, tako mi Boga vi dobro znate da sam ja najbolji i najprecizniji strijelac. Tako mi Allaha, kogod pođe prema meni, ubiću ga jednom strijelom, a zatim ću vas tući svojom sabljom. Neki od njih je rekao, tako nam Boga nećemo te ostaviti da nam pobjegneš sa tolikim imetkom. Ti si došao u meku siromašan, romašan, bez imetka pa si se obogatio? Upitao ih je Suhejb. Šta mislite kad bih vam ostavio svoje bogatstvo? Bili me onda pustili? Odgovorili su, da, pustili bismo te. Rekao im je gdje se nalazi njegovo bogatstvo. Otišli su, uzeli ga, a zatim su ga pustili. Nastavio je Suhejb Hidžeru prema Medini brzim koracima, pježeći sa svojim šehadetom Allahovom poslaniku. Nije nimalo žalio i metka kojeg je dugo skupljao i puno truda vidio oko toga. Put ka Medini bio jako naporan, puno se umorio, ali kad god se sjetio Allahovog poslanika, kod njega bi se pojavila želja da što brži susret s njim, i odmah bi nestalo umora. Nastavljao je putovanje sa još većom voljom i upornošću. Pošto je Suhejb konačno stigao u selo Kuba, nedaleko od Medine, primijetio ga je Allaho poslanik kako ide prema njemu. Nasmiješio mu se Allaho poslanik i rekao Uspjela je trgovina, zaradio si o Ebu Jahja. To je ponovio tri puta. Ove riječi su Suhejba jako iznenadile, a ujedno i obradovale. Rekao je, nije ti mogao o mom slučaju niko pričati o Allahu poslaniče. O tome te nije niko drugi obavijestio do Džibril. Zaista je uspjela trgovina Suhejbova. To je potvrdila i objava s nebesa i Džibril koji donosi ajet vezan za Hidžru Suhejbovu. Ima ljudi koji prodaju, žrtvuju svoj život, želeći Allahovo zadovoljstvo. Allah je milostiv svojim robovima. Blagoli se Suhejbu ibn Sinanu Rumiju, divan li je njegov završetak.